Erresuma batua eta Europar eh, batasunaren arteko beresketa ezin bururatuzko afera da. Martxoan gauzatu behar zena oraino dilindan da. Baina lehen ministro berri bat orain bada erresuma batuan. Eta bi Irlanden arteko mugaren eh, gaia ere oraindik eh, trenkatzekoa. Eta gurekin goizonetan ihintz hori den Belfasteko baionaga, egunan. Egunon. Egunon. Erranduko beraz, lehen ministro behiria Boris Johnson badela, jesuma batuan, Brexitaren eh, aldeko bozkaren sustatzaile bat eh, izan zen garaian. Horain lehen ministro beraz, eh, nolako lehen ministroa da Johnson? E, ba, hemen deskribatzen dutenean e, e, Britania handiko Trump deitzen dute, <laughs> deskribatzeko, eta, ba, erran behar da, ba, aldardi kontserbadorearen e, gehiengoak e, bera alde bozkatu konservadorea da bera, e, Londresen e, auzapez izana bi aldiz, eta ba orain e, e nahiko e, pertsonalidad handikoa da ere bai, baina oso konservadorea aldi berean eta ba, horregatik eh, eta bere e, Brexitaren e, ba, ideiak edo e, printzipioak nahiko trinkoak dira eta hori da ba alderdi konservadoreak nahi zuena eta horregatik ba beralde bozkatu zuten e, gehiengoek e, <clears throat> ba, berak esan duelako ba Brexitarekin aurrera egingo duela eta urriaren 31an ba, zerbait negoziatua ez baldin bada e, ba, Brexitaren alde ba hala ere ba, europatik e, aterako dela e, errandu eta hori da momentu ze ba, berak e, eskatzen duena edo berak egin nahi duena. Mm. ja, e, Teresa aitzineko lehen ministroa, Astapen batean, etzen brexitaren aldekoa, bozketa izan zelarik, etzuen, etzuen alderdi hori hartu. Boris Johnsonek bai, hor, gauzak argiago dira orain Bai, hori bai, eta pentsatzen dut hori dela e, alderdi kontserbadoreak nahi izan duena, ez? E, argitasun gehiago edo edo asko zere ba, ba, zorrotzagoa izatea. Egia da, mei berez e, ez da e, anti-europearra, berak Europaren aldeko e, bosketa eman zuen e, ba, erreferendumean, eta e, aldiz e, Boris Johnsonek argita garbi du ba, Europa utzi nahi duela, e, Bretaña e, handia de batuak e, ba, bakarrik egon behar dutela e, eta bakarrik sustengatzen e, e aldirela eta nola bait ba, e, ba, imperioaren e, ba, mentalidade hortatik dator eta e, hori da aurrera atera nahi duena ez e, ba, e, erresuma batuaren imperioa e, salbatu eta bakarrik e, joatea mundu hontan. Hmm. Jaiten du berriz negoziatu nahi duela Europak batasunarekin hainitzek leporatzen diote ba, Berak, eh, erabakia duela eh, ateratzea akordi hori gabe, eh, hori ikusten duzu, hori da orain nagusitzen ari den hipotesia akordi hori gabeko ateratzea? Hori da gehien aipatzen dena orain, orain zeren e, ba, Europak eh, argi eta garbi errandu e, ba, beste negoziaketarik ez dela egongo. Teresa Meieke bi urte pasazituen e, ba, Europarekin e, negoziaketetan, oso negoziaketa zailak izan ziren ere, eta ba, lortu dena edo lortu diren akordioak edo aukerak behintzat ba, hor daude, e, Ipar Irlandako eta Irlandako e, muga tartean ere ba, oso gai e, ba, minbera da, eta orduan ba, e, Europak dio ba, bernegoziaketarik ez dagoela, eta eh, ba, Johnsonek dio berriz ba, dibortzioaren baldintzake aldatu egin nahi dituela, e, ba, berriz nahi, negoziatu nahi dituela, eta bereziki e, ba, backstoparekin, ez, e, Irlandaren muga hori nun, e, nun jar, ba, e, ez dago batera dosbera eta horregatik ba, ikusi behar mendik aurrera zer gertatuko den. Egia da berak argi eta garbi esan duela, e, akordi horik lortzen ez baldin bada, urriaren hogeita maikan, bai ala ez, e, ba, e, e, batua e, Europatik aterako da, eta ba, horrek ba, e, esan behar da, e, ba, beldurra, beldurra kezka sortu, du bereziki e, merkatal, e, merkatal munduan eta komertzio munduan, zeren e, horre ba, aduanako gaiak eta garraio gaiak eta tarifak eta zergak gauza hoien e, inguruan ba, ez dakigu bat gauzak nola joango diren e, akordiori lortzen ez bada. Bai, lauso dira gauzak berazok. Eh, backstop hori, beraz, Europak batasunak eh, negoziaketetan txartu zuen eh, mekanismo hori, bi Irlandaen artean ez izaiteko muga fisikorik, eh, hori, beraz, Baztertu, hainitzek baztertzen zuten, brexitaren aldekoek baztertzen zuten, hortako ere etzen pasatu Teresa Meiren testua. Hala ere, Boris Johnsonek errandu, berak ere ez ikusten mugarik bi artean, zer proposatzen du berak, ze aterabide? Ba, hori da, arazoa, e, Johnsonek momentu zestu aterabidenik sortzen, e, orai, behar da ere horre gauzak pixka bat komplikatzeko e, alderdi kontserbadoreak e, gobernuan e, Irla, Ipar Irlandako alderdi demokratikoarekin dagoela, eta e, alderdi e, alderdi demokratikoak ez du e, backstop hori onartzen e, zeren e, backstopa ikusten dute nolabait erresuma batuaren banaketa bat bezala zeren backstopak e, e proposatzen duena da nolabait muga e, muga teoriko bat muga merkatal bat ezartzea e, itxasoan eta ez Irlandako lurrean eta horrek beraien ustez e, ba nolabait e, erresuma batuko batasuna e, ba, banatu egiten du, eta horregatik dira bakstoparen aurkakoak, eta Johnsonek ere berak errandu bakstopa ez duela onartzen, baina aldi berean ba, ez dago alternatiba, ez du alternatibarik e, e, proposatzen, zeren e, lurreko mugarik ere ez duten nahi. Orduan, e, Europak diona da, e, banaketa bat ematen baldin bada, muga bandun baiten ezarri behar dela, e, ba, produktuak eta e, jendeak kontrolatzeko eta eta aldi berean ba e, e, eta Ipar Irlandako alderdi demokratikoak ere ez du alternatibarik eh, proposatzen. Mm. Eh, e, ondorio bat, ikura eh, ondorio bat da, behiz e, eh, main gainerat, ba, etzen sekulana atera, baina behar da insistentzia gehiagorekin heldu dira main gainerat, Irlandaren eh, batasunaren eh, gaia eta beraz eh, referendum baten gaia ipar Irlanda eta Irlandako Errepublika lotzeko zert, zertan da gai hori justuki? Ba, gaia ba, nahiko, nahiko aipatzen da, zeren alde batzik zebar da Ipar Irlandak brexitaren aurka bozkatu zuela, eguneko irurogeita lauak bozkatu zuen brexitaren kontra, orduan gaur egun ba, nolabait E, e, erresuma batutik er, erresuma europatik ateratzen baldin bada e, nolabait ipar Islanda e, bortxaz ateratzen da e, e, e, europatik eta hori da ba e, behin eta berriz aipatzen dutena e, ba, politikariek hemen e, eta hor hor hortara e, ba, gehitzen dira ez bakarrik SDLP alderdi e, nazionalista ere bai aliantza alderdi neutroa ere bai eta unionistetan ere badira alde, politikariak e, ba, e, europaren aldekoa direna dutenak, eta beraiek ere hori e, ba, oroitarazi dute behin eta berriz. Orain aipatzen dena da, gero eta gehiago aipatzen da, e, ba, Irlandaren e, batasun hori, e, aipat, e, sinpeneko gero eta gehiago aipatzen dutena da, mugaren eh, alde edo aurkako erreferendum baten egitea ez Irlanda batu baten edo independentziaren erreferenduma, baizik eta eh, ba, eh, mugaren inguruko erreferendum bat egitea eskatzen da. Eta e, ba, aipatu behar da dibidez, azte honetan, West Belfasten e, festival, bat e, ari dela, eta horre ba, elkarrizketa eta e, txarlak eta hainitz izaten dira, eta hor e, Brexitaren inguruan gai hainitz eman dira, eta e, Irlanda batuaren inguruan e, ere bai, eta hor e, aipatzen, aipatu izan dena hainitza, ez ea e, independentzia edo Irlanda batu bat ikusiko den, baizik eta hori noiz eta nola egingo den. Orduan, eustut gero eta gehiago argi dagoela hori etorkizunera begira emango dela, egiazko aukera dela, eta e, gakoa dena daia nola egingo den hori, e, baderentzako e, ba, Irlanda batu on bat edo positiboa eta e, elkarbizitza e, e, positibo bat izan dadin, bai, bai errepublikar, bai nazionalista eta unionistentzat. Mm. Eh, egia da, mm, paraleloan, eh, eskozian ere, eskozian eh, brexitaren gaiunekin, gai unekin, aipatu dutela berriz ere independentzia referendum baten egitea, Sturgeon lehen ministroak eh, bere legaldia bukatu haitzin eh, behar litzatekela hori egin. Egan nahi du, brexita egiten bada, Ba, seguraski ere, jesuma batu desberdin bat izanen dela, jesuma batua Europatik kanpo bai, baina beste, beste muga batzuekin, merba da? Bai, eta e, lehen gogunan, ez nahiz goloitzen nok rantzuen, baina kasetari ba, batek aipatu zuen, e, erresuma batuaren e, bukaeren hasiera ikusten ari gerala, edo bizitzen ari gerala, eta ba, zuka aipatu duzun bezala, Nikola Sturgeonek e, Eskoziaren erreferenduma e, e E, eskatu du, koratu behar da oiek ere bai, e, ba, e, Europaren e, ba, barne gelditzea eskatu zutela, eta e, Eskoziaren e, ba, abantaila handietako bat da, ekonomikoki oso e, azkarrak dira, e, ekonomia indartsu bat dute, eta dola baite erresuma Eskozia e, beraiekin behar dute, baina aldi berean Eskoziak ba, balauka e, aukera e, independentia izateko, eta bai, ba, bakarrik Europan segitzeko eta orduan ba horre horrek nolabait indartzen du independentziaren e, ba, e, ba, e, aukera e, bai Irlandarentzat eta baita Eskoziarentzat E, bururatzeko zurekin, beste gai bat eh, aipatuna egin da, ba, ba, kontestu nahasi hortan, e, eh, dola zenbait ase, dola zenbait hilabete, obekiran, e, eh, derri hilian, e, eh, kazetari bat hiltzen, han istiluetan, e, ahmak hartu zituzten, talde bateko mm, ba, tiro batek, tiro batek ahapatu behitzen kasetari kazetari hori. Borroka armatuaren gaia, Irlandan, ze, aktualitatean den gai bat da, zinez eh, aintzat hartu behar den zerbait da? E, bai, aintzat hartu behar dela, bai, hori eh, garbi da, e, berrogei urteko gatazka bat eta gero, ba, beti gelditzen dira, e, ba, ba, olako ondorio batzuk eta egia da, ba, gizarte osoa e, zurekin prozesu batean eramatea e, ba oso zaila dela eta beti badira ba, ba taldetxoak edo edo, edo e, e, jendeak bada ba, ez dena ados eta ber bada ba nola baite ba, e, burruka armatuarekin segitu nahi dutenak hala ere esan behar da e, ba hemen e, gehiengoak e, ba, burru e, istilu, lengo garaiko istiluetara eta burrukar e, burruka burukara ez dutela itzuli nahi, ez dute nahi e, gara jaietan e, bizi ziren, izan ziren bezala bizi, eta e, ba, gehiengoak aurrera segiten nahi du. Arazoa da, e, olako e, taldeek e, indarra edo edo garrantzia hartzen dute e, ba, gobernurik ez edo e, politikariek nola baite, eh, eh, ba, e, politikariek nora ezean ari direnean, kogoratu behar da orain, e, badela bi urte, e, ba, gobernua suspenditua dela, ez dugu gobernu lokalik, e, ben handiak, e, ba, nola kudeatzen gaitu, eta ba, e, politikariek e, nola baite ba, ez dutenean direkziorek ebaten ba, utzune bat sortzen du horrek eta ba, leira makirene e, ba, eriotza, enkazetariaren eriotza, ba, ba, ba, zoritxarreko gauza bat izan zen, baina nik ez nuke errango e, ba, etorkizunean e, indar, indarra ardezaken zerbait denik.